L-avventura personali u l-esperjenza ta' kull min jipprova jeditja il-Wikipedia, jew bl-Ingliż, jew bil-Malti, jew b'kwalunkwe lingwa oħra illi huwa familjari magħha, hija esperjenza differenti minn persuna għall-oħra. Sissa diġa kelli l-opportunità naqsam magħkom it-traġitt tiegħi f'dan il-vjaġġ enċiklopediku b'żewġ tipi ta' artikli differenti f'din l-enċiklopedija illi nsibu online. Illum xtaqt nieħu koll il-perspettiva ta' Neville Borg mhux biss bħala is-Segretarju tal-Wikimedia Community Malta, imma wkoll bħala editur tal-Wikipedija lil hinn minn dan ir-rwol li għandu fil-komunità attiva ta' Wikipedjani. U allura Ikun tajjeb illi nisimgħu kif kien illi Neville ukoll beda jeditja il-Wikipedia. Bdiet b'mod pjuttost banali, fis-sens, u naħseb għal ħafna nies tibda b'mod pjuttost banali li kontent naqra xi artiklu u sibt full stop nieqsa. Jew sibt koma nieqsa, jew sibt isem miktub ħażin. U f'mument ta' kuraġġ fatt u biddiltu. Ma tiċċakkajt. Klikjajt fuq edit żid dik il-full stop nieqsa jew dik il-koma nieqsa u naħseb dak iż-żmien naħseb fil-verità qas kelli account, jiġifieri kien edit ehm, mill-mod anonimu ukoll. Però l-għada ċekkjajt l-artiklu u l-full stop beqetem. Ma nafx ħadd. U l-fama beqgħet hemm u l-isem kien daqqa waħda miktub mod korrett. Il-mod bdejt eh, rabbi daqsxejn iżjed kuraġġ fej flok inżid full stop, inżid sentenza. U flok inżid sentenza, nżid forsi żewġ sentenzi u referenza. Bdiet b'mod gradwali ħafna. Għax niftakarni, niftakarni imħajjar namela fuq artikli li kienu forsi da xejn ta' iżjed eh, portata mondjali għanejdu hekk. Però ma kellix il-kuraġġ, peress li kienet l-ewwel edit tiegħi ma kellix il-kuraġġ li niktiba fuq fuq il-paġna ta' Freud ħanejdu hekk biex nsemmi artiklu semmejt qabel, però kien artiklu relatat ma' Malta li kont naf li forsi mhux ħafna nies ħajaċċessaw u mhux ħafna nies ħajiddejqu jekk inbiddel l-artiklu. Anka anka li xtak iżmi ma kontx eżatt nifhem il-kunċett ta' shared ownership ta' artiklu fis-sens li Naħseb xorta kelli dik l-impressjoni li min kiteb l-artiklu għandu xi tip ta' dritt, dritt divin fuq dak l-artiklu. Ma rrid tindejja il-ħadd billi nżid full stop u billi nżid sentenza, ġifieri. Eh, allura bdejt fuq artikli forsi kienu daqsxejn iżjed eh, eh, ta' fint. Fortunatament, Neville ma qatax qalbu u eventwalment beda jasal għal artikli anke ta' ċerta portata. U allura f'din il-parti se nħarsu lejn propju wieħed minn dawn l-artikli illi kellu x'jaqsam miegħu Neville Borg. Mhux biss bħala editur, imma anka bħala instigatur biex dan l-artiklu jiġi jidher fil-Wikipedia. Hawnhekk qed nirreferi għal mod kif insibu tarif fil-Wikipedia dwar Isabel Borg. L-artiklu tal-Wikipedia dwar l-artista Isabel Borg jeżisti b'numru żgħir ta' lingwi. L-artiklu jeżisti bl-Ingliż, jeżisti wkoll bit-Taljan, jeżisti bir-Rumen u riċentament sar jeżisti wkoll bil-Malti. Neville Borg kien involut biex inkiteb l-artiklu bl-Ingliż. Tajjeb hawnhekk ngħid ukoll li m'hemm l-ebda relazzjoni familjali bejn Neville Borg u Isabel Borg. Dan forsi huwa ovvju għal xi wħud, eh, b'mod partikolari meta tqis kemm huwa eh, komuni il-kunjom Borg f'Malta, sintendi. Però fl-istess waqt biex inkunu enċiklopedikament preċiżi xi ħaġa bħal din tajjeb illi insemmuha wkoll. Jina fuq fuq sa naqra xem miktub Fl-artiklu dwar Isabel Borg eh, fil-verżjoni bil-Malti, illi inħoloq dan minn artista oħra illi hija attiva f'dan il-moviment tal-Wikimedia, b'mod partikolari eh, b'attenzjoni għall-inizjattiva ta' Art and Feminism illi smajna diġà dwarha f'din is-sensiela ta' poddati, imma għandu jkollna anka l-opportunità nidħlu aktar fil-fond fiha il-qudiem f'din l-istess sensiela. L-artista illi għamlet il-paġna dwar Isabel Borg eh, bil-Malti hija Enrik Tabone. Dwar Isabel Borg bil-Malti, minn l-ewwel sentenza niġu għal diffikultà ta' traduzzjoni. Għaliex? Fl-Ingliż, l-ewwel sentenza dwar l-artista Isabel Borg hija Isabel Borg was a British Maltese artist. Issa, hawnhekk għandna waħda minn dawk id-dilemmi ta' traduzzjoni mill-Ingliż għal Malti. Fil-traduzzjoni bil-Malti għandna miktub li Isabel Borg kienet artista Ingliża Maltija. U dan huwa għal fatt li aħna fil-taħdit tagħna bħala Maltin, rari nużaw il-kelma Brittanniċi. Però biex inkunu preċiżi, fil-verità hawnhekk it-traduzzjoni ta' British għandha tkun eh, Brittannika Maltija. Imma eh, biex tinftihem kollokjalment, Ingliża Maltija tiftihem aktar. Dana l-istess bħal nies li huma mill-Olanda u li aħna nsejħulhom Olandiżi, imma hemm differenza bejn dak li huwa bl-Ingliż minn Netherlands u dak li huwa Dutch. U allura ehm, din hija xi ħaġa li xtaqt li anka nużaw nek biex nixbet l-attenzjoni leha. Il-kitba dwar Isabel Borx kompli b'mod sempliċi billi tajt illi x-xogħol tagħha der f'diversi wirjiet f'Malta u internazzjonalment. Imbagħad hemm paragrafu qasir dwar il-ħajja ta' Isabel Borg e, fejn jgħidilna illi Isabel Borg twildet Londra fl-1959 hemm indikazzjoni li anka d-data ta' twerid qabel hija fis-7 ta' Settembru tal-1959 minn missier Malti u omm Taljana. Hija studjat il-pittura fil-Camberwell School of Art f'Londra u gradwat BA Honours fl-1986. Hija kisbet MA fl-istorja tal-arti fl-1994 u għalmet l-arti fl-Università ta' Malta. Jaqattet perjodi ta' ħajjita f'Berlin u f'West Cork fl-Irlanda. Lejn l-aħħar ta' snin 80 hija waqfet il-moviment Mara Maltija It-taqsima illi jmiss hija imsejħa mewt. U dan għal raġuni sempliċi naturalment illi Isabel Borg hija artista illi m'għadix magħna. U eh, il-taqsima allura dwar eh, Isabel Borg hawnhekk tkompli billi tgħidilek. Borg mietet f'Malta fl-1910 wara li sofrit minn fibrożi pulmonari idjopatika. Għattet l-aħħar snin ta' ħajjita taħdem mill-istudjo tagħha fil-Furjana. Matul l-aħħar xhur ta' ħajjita kienet attiva tipprotesta kontra l-awtoritajiet tal-ippjanar ta' Malta billi sostniet illi x-xogħlijiet ta' kostruzzjoni li kienu qed isiru biswit residenza tagħha kienu qed ikollhom impatt negattiv fuq il-kwalità ta' ħajjitha, qed jiggravaw il-marda li kellha u jillimitawha eh, biex tgħix eh, fil-kamra tas-sodda tagħha. Kif ukoll kellhom impatt negattiv fuq il-wirt kulturali taż-żona. Hawnhekk eh, kumment eh, f'postu naħseb li huwa li għandna kuntrast qawwi bejn dan l-artiklu li qegħdin nħarsu lejh dwar l-artista Isabel Borg u l-aħħar darba li ħarisna lejn artiklu fil-Wikipedija, ġifiri l-Wikipedia bil-Malti, meta ħarisna lejn il-lokalità tal-gżira. Emmekka il-lamentajt jiena illi ma kienx hemm ehm, referenzi biex isostnu dak illi hemm miktub fl-artiklu. Hawnhekk, a kuntrarju, sissa sa dan il-punt illi rajtilkom sissa diġà hawn seba' referenzi. Seba' referenzi illi l-biċċa kbira minnhom ġejjin minn gazzetti eh, lokali b'mod partikolari it-Times u l-Malta Today, illi fihom hemm artikli varji eh, jew kien hemm artikli varji dwar l-artista Isabel Borg. Ibataw taqsima żgħira oħra, ħarija eh, fil-verità eh, illi hija dwar ix-xogħlijiet tagħha bħala artista. U hawn miktubek. Isabel Borg Regolarment esibiet ix-xogħol tagħha kemm f'Malta kif ukoll internazzjonalment fl-Irlanda, l-Ingilterra u l-Ġermanja fost pajjiżi oħra. Ix-xogħol tagħha kien esibit fil-Museum of Fine Arts f'Malta u fil-Kavallier ta' San Ġabbu. Hija pparteċipat f'diversi wirjiet ta' gruppi u kellha r-riċerka tagħha wkoll ippubblikata. Retrospettiva tax-xogħlijiet artistiċi tagħha saret f'Malta f'Ġunju tal-2017. Is-suġġetti fix-xogħol tagħha kienu jinkludu pajsaġġi, astratti u ritratti. U dana l-artiklu qasir din il-biografija pjuttost ħafifa dwar eh, l-artista ta' Isabel Borg huwa fejn ħadna dak illi bdejna biex niddiskutu l-lum ma' Neville Borg fejn ħadna l-ewwel pastana lejn l-inizjattiva ta' Art and Feminism illi nitkellmu dwara il-qoddim fis-sensiela tal-vjaġġi enċiklopedici u huwa fejn wasalna l-lum fil-vjaġġi enċiklopedici miħaj. eh, l-editur tal-Wikipedia illi beda eh, il-kidba u l-ħidma fuq l-artiklu bl-Ingliż dwar Isabel Borg u Enrique Tabone bħala min beda eh, l-artiklu dwar eh, Isabel Borg bil-Malti, tajjeb ngħidu illi dan l-artiklu mhuwiex tagħhom. Dan l-artiklu issa huwa tal-Wikipedia. U la huwa tal-Wikipedia, allura huwa ta' kulħadd. Kulħadd jista' eh, kulħadd jista' iżid miegħu affarijiet li hemm f'sorsi verifikabbli illi tajjeb illi nkunu nafu aktar dwar din l-artista partikolari. Naħseb ikun aħjar illi inħalli lil Neville jitkellem dwar din l-idea f'dan il-punt. Mela, speċi waħda bil-affarijiet ċentrali tal-Wikipedia li ħadd ħadd musit artiklu, fis-sens li jien jekk nikteb artiklu fuq li jkun jiġifieri nista' nikteb artiklu fuq eh, fuq oġġett jew fuq persuna, l-artiklu mhuwiex tiegħi, jien m'għandi l-ebda dritt fuq dak l-artiklu li m'għandux ħaddieħor. Eh, jekk ħaddieħor iżid informazzjoni fuq dak l-artiklu jew inaqqas ineħħi informazzjoni fuq dak l-artiklu. jiena bħala l-persuna li bdejt dak l-artiklu eh, mandi lebda dritt li nwaqfu, mandi lebda dritt li eh, ngħidlu jbiddel jew li eh, jew li qed jiżbalja, ġifieri Le, imma tiftakar ukoll li l-artiklu qatt mu lest, qatt ma jingħara, ġifieri da mhux bħal-lenkarta fej ktib artiklu, biċtu fuq CD, u miljuni ta' nies għandhom dik l-informazzjoni mill-lejf sa' zett u kollox jgħafem. Eh, Artiklu tal-Wikipedia jisu hija ħaġa ħajja. Ridi dejjem tinbidel u dejjem għandha l-potenzjal tinbidel. tista' torbot fuq għax imbagħad għandek il-prinċipji tal-Wikipedia li jżommu l-istruttura in place fis-sens li int għandek il-komunità tal-Wikipedia li għandek jisu peer review minnaħa tal-komunità li għandek l-edituri kollha l-oħra li qed jaraw il-bidliet li qed isiru u qed iżommu mal-prinċipji tal-Wikipedia, ġifieri l-informazzjoni hija verifiable, inti tista' tivverifika dik l-informazzjoni u l-sors huwa huwa sors li huwa reliable, ġifieri mhuwiex eh, sors li huwa sors ta' ċertu portata ħan ngħidu hekk li ġie pubblikat mod pubbliku fuq gazzetta, fuq eh, televiżjoni, fuq ir-radju, fuq mezzi ta' xandir li jkunu, ġifi fuq ktieb. Ġint għandek jisu ta' ċirku ta' life cycle ta' artiklu fej jinħoloq għandu għandu l-edits li jisiru fuq u eventualment l-artiklu qatt ma jispiċċa, qatt ma jmut, però it goes into dormancy until eh, sakemm terġa' tiġi xi ħaġa interessanti li eh, jerġa' jqajjem dak l-artiklu. So, ovvjament, eh, artikli differenti għandhom life cycles differenti u koll, ġifiri, eh, skont il-sujġett u skont l-oġġett. Pero hija l-komunità li tmexxi, mhux il-persuna li ħoloq l-artiklu.